para catace eile fos cae horcos. Para tis labon filu aposterein dieno eito. Cae de proscalumenu auton eceinu epi horcon, eu labumenos eis agron eporeueto. Genomenos de katatas pulas, hos et e asato tinacholon exiunta e piun saneto autu tiste e ye kai poi poreu oito tu de e pontos hauton horcon einai gai epitus asebeis badisdein e ke deuteru erota diaposu chronu epifoitan tais polesi e Hode efe, dia seraconta eton, eniote decae triaconta, cae, hos uden me leesas, tae justeraiae, homose me eilefenai ten paracataceeceen. Peri peson de toe horcoe, cae apagomenos hupautu epi creemnon, ai tiato auton hos proepon autoe diatriaconta eton epiporewes sai ude pros mian hemeran adian dedoken hode hupolabon efe al eu isti hos hotan melitis anyasai me kai meron epifoitan eiota Ho logos deloi, hoti adioristos est in hecataton asebon, ec Theu timoriae.